hunda vivo. Proxime al mia domo trovigas parco, cun plac aspecta ludeo, ciu dum la semaino ple ofte estes mal plena, cha nun tempe la ple parto de infanoi, dum tage restas en infan verteo, au lerneo. cha la gepatroi laboras, kai ne havas tempon, po accompagni in fanoin alla parco. No semain fine, multae in fanoi pasigas felicein horoin tie. No fru matene, cae vespere trovigas multae homoi en la parco. Ne noge patroi, cun infanoi so voie alla infanvateo, sed ancao multae da homoi, ciui conducas usumitain hundoin tra la parco. La nombro da hundoi en Vieno daure crescas. Sesdec mil hundoi estas officiale registritae, cae lau actuala statistico possidanto el spesas average sep cent sesdec iare por sia hem besto. Pli ol duono de la el spesoi estes po nutrajoi, tiuin la plei parto de la posidanto acetas en super bazaroi au en specialae buticoi por besto mangiajoi. No ses procentoi preparas la nutrajoin mem. Ancao el spesoi po diversae servoi cresca, precipe tiui po veterinara corazzado. Dum la casintae quin iaroi pli altigis tiui costoi, iei ses dec procentoi. Ciel ce homoi, hundoi hodiau, vivas pli longe ol antaue, sed pedaurinde sam tempe pli multigas la malsanoi. Hundo pasidantoi estes PRETAI pagi grandegain sumoin, por pli longigi la vivon de siae dolot bestoi, pere de multe costae medicamentoi, cae complicae operatioi, sed ancao la raso diversetso crescas. Cis la meso de la du deca cento, estis la plei parto de la hundoi en Vieno, au mix hundoi, au pudeloi, ties crispae haroi devis harmonii cun la pelt manteloi de la posedantinoi. Hodiau la profesia bredado de necutimae hundoi estes lucra comerzo. Ofta resulto de tiae bredado estes che multae hundoi iam ce la nascigio montras heredain malsanoin ciel cor malsanon, au osto moligion. La popularae dalmat hundoi exemple, inclinigas al diversae malsanoi, cia mancas ce tiu raso grava enzimo. Ili ofte estes surdae, ciel tiel nomatae chosil infanoi, multae hundoi restas tro longe solae, en mal grandai obo loceoi. Ofte mancas al ili suficia exerzado, cae ili icias tro dicae. Simila soto al tiu de celcae posidantoi, ancao ciel la homoi, ili acutimijas al luxa vivo. Ne estes mirinde, che cae hundoi cae homoi, ofte igas deprimitae, melancoliai, cae psiche malsanae. Shainas che pli cae pli da homoi besonas la fidelezon cae sindonezon de hundoi, ciel antivenenon contra la malsanigae streccioi de la moderna vivo.